عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence maintenant le cours numéro 4 dans le, le livre euh, du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi Le titre du livre c'est Al-Adilla al-Shar'iyya les al-talbisat al-hizbiyya al-mujtama'at al-islamiyya et donc euh, on a commencé donc on explique ce qui a rapport avec les les, choses qui contredisent euh, l'islam parmi les principes de la démocratie. Et euh, on a expliqué jusqu'à maintenant le premier point qui est euh, yani le fait que ça contredit le tawhid, Hein. Et le deuxième point c'est que ça amène de la division entre les musulmans. Et on a expliqué pourquoi, on a donné des exemples, on a parlé de ça dans les deux derniers cours. Et on continue toujours dans cette euh, même direction, Inch'Allah, dans ce même point par rapport à la division et aux divergences que ça, que ça amène. Donc le cheikh il dit وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر, عنه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية واللفظ للبخاري وقال ابن حجر رحمه الله والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم بالميتة الميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا Donc, le Cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, qui fait partie euh, des hadiths de al-Bukhari et Muslim, Donc c'est un hadith authentique qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque voit de son dirigeant quelque chose qu'il n'aime pas ou quelque chose qu'il déteste alors qu'il fasse preuve de patience parce que quiconque se, se sépare de la jama'a hein, d'une petite distance de la jama'a et qu'il meurt dans cet état il meurt dans un état d'ignorance, dans, dans un état semblable à la jahiliya. Et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il explique ce hadith et il dit que la signification de al-mitat al-jahiliya, euh, c'est que la personne elle meurt dans un état qui est semblable à l'état des gens de la jahiliya, dans les garments, et elle n'a pas de dirigeant qu'elle obéit. Dans le sens que les Arabes avant l'islam, ils avaient tous des de différentes tribus et avec un chef. Et chaque tribu faisait la guerre à l'autre. Il n'y avait pas un seul dirigeant qui les dirigeait tous. Donc ça c'était un exemple de la jahiliya. Il n'y avait pas d'unité euh, politique hein, à l'époque. Et donc, <coughs> et donc c'était cet, état-là, c'est ce qu'on appelle l'état de la et Donc quiconque meurt parmi les musulmans en s'écartant de, euh, la jama'a, hein, du dirigeant et de la jama'a, eh bien, c'est comme s'il meurt dans l'état des Arabes avant l'islam, dans le sens qu'il meurt dans un état qui est semblable à leur état à eux. Ça ne veut pas dire qu'il meurt mécréant, ça veut dire qu'il meurt dans le péché. Hein. Ça c'est ce que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani a expliqué dans Fath al-Bari à ce sujet-là. Ensuite, il dit Wa akhraja muslim من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفيء لذي عهد عهده فليس مني ولست منه قال النووي ويغضب لعصبة أو يدعو إلى العصبة إلى عصبة أو ينصر عصبة معناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها وقال محمد فؤاد عبد الباقي والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره آه، كذلك لا نصر آه، يعني يدعو ici ça se peut, ça se peut que ce soit غيرة parce que le mot ici ça fait pas de sens dans, le, dans la phrase يعني معنى يغضب ويقاتل ويدعو غيرة وكذلك لا نصرة للدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإنهم كانوا يقاتلون لمحض العصبية وقلت قلت قال الشيخ أبو القاسم آه، حسن بن قاسم انزوى وهذا بعينه الذي يحصل في المعركة الانتخابية فإن كل حزب ينصر حزبه ويتعصب له لا, لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لحزبه ولهواه donc euh, il mentionne le hadith qui dit Euh, qui est rapporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira, anhu, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque sort de son obéissance pour le dirigeant et se, sépare de la jama'a et qu'il meurt dans cet état, c'est comme s'il mourait dans l'état de la jahiliya, comme on a dit dans le hadith précédent. Et quiconque combat derrière une bannière aveugle, hein, et, euh, et les ulama ont expliqué que ça veut dire quand tu te bats pour une bannière aveugle, ça veut dire que tu te bats pour une cause dans laquelle tu ne sais pas vraiment où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est la vérité, qui est pour, qui est pourquoi. Hein il se fâche pour yani, sa tribu, sa nation, sa patrie, hein, et euh, il appelle à un parti ou à une nation ou à quelque chose en particulier autre que l'islam et il supporte cette chose-là. Alors s'il meurt dans cet état, c'est comme s'il mourait dans un état de la jahiliya. Et quiconque sort contre ma umma avec les armes et commence à frapper les gens sans distinction Hein, qu'il soit pieux ou pervers, et il ne craint pas de, faire, de, de, de frapper les, les pieux ou les croyants parmi ma ou de, de frapper ou de faire du tort à celui qui a une entente parmi les non-musulmans, alors il n'est pas de moi et je ne suis pas de lui. Ça c'est un, un hadith rapporté par l'imam musulman Et l'imam al-Nawawi explique que quand euh, le prophète sallallahu dit, et il se fâche pour l'asada, hein, hein, c'est-à-dire pour le, yani, comment on pourrait dire, le partisanisme ou le, le fait de, le tribalisme, ou le nationalisme, ou toute autre chose pour laquelle les gens se battent pour autre que pour, pour la religion. Ils se battent pas pour, pour venir en, en, support, ou pour supporter ou défendre la religion, mais ils se battent uniquement, euh, yani, pour euh, son peuple ou sa nation ou sa, sa, tribu ou son parti ou ainsi de suite, il y en a n'importe quelle autre chose qui, pour laquelle il se bat autre que pour l'islam, comme faisaient les gens avant l'islam dans la djahiliya comme ça a été expliqué par euh, Muhammad, Muhammad Fouad Abdul Baki il a dit la même chose. Après, le cheikh euh, Hassan ibn Qasim al-Raymi, il dit que ça, c'est exactement la même chose qui se passe dans les euh, campagnes électorales. Dans les campagnes électorales, c'est ça que tu vois, les gens commencent à défendre et à supporter leur parti et à se, euh, disons, euh, s'attacher d'une façon partisane à son parti et à le défendre et, non pas à défendre la religion et la vérité, mais uniquement à défendre euh, la, يعني, le fanatisme envers son parti et ses passions. وأخرج أبي عاصم والحاكم وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم بالفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ومن أراد بحة الجنة فعليه بالجماعة واللفظ لابن أبي عاصم Ok, tout ça, qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant on doit comprendre une chose euh, à, à, ce sujet-là, c'est que c'est ce, qui se passe dans les partis politiques dans les pays musulmans. Euh, chaque, chaque groupe essaie de d'appeler à son, chaque personne essaie d'appeler à son parti politique et à son groupe et à le défendre d'une façon fanatique. Et ça, bien entendu, comme on l'a dit, ça divise les musulmans. Parce qu'on est supposé d'être une umma, unie, une seule jama'a, et non pas des différents groupes divisé et chaque parti essaie de ramener le plus de, de, de votes pour son côté. Donc le chef il mentionne une série de hadiths qui ont tous ce sens-là. Euh, il dit وروى ابن أبي عاصم وغيره من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة وروى أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب آه، وروى أيضا من حديث فضالة بن أبي بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه الحديث وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود وابن أبي عاصم واللفظ له من حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا, منا حديثا فحفظه حتى يبلغه, يبلغه غيره فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث ثلاث خصال لا لا يغل عليهن قلب مسلم آه، إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوته آه، فإن دعوتهم فإن دعوتهم تحيط من, من ورائهم أو تحيط من ورائهم وراءهم قلت والأحاديث في الحث على الوحدة أو وحدة الكلمة والحرص على الجماعة أكثر من أن تعد كلها آه، ترتب الوعيد على من فارق الجماعة ولولا خشية الإطالة لاستطردت في ذكر آه، أكبر قدر ممكن منها. Ok, donc euh, ça, ça répond Hein, on va aller, on va traduire ces hadiths-là qu'on a lus, puis après on va expliquer, Inch'Allah. Le cheikh, il rapporte un hadith selon euh, l'imam ibn Abi Asim et l'imam al-Hakim, et d'autres également, euh, selon Omar ibn khattab qui a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, euh, yani, je vous invite à rester avec la jama'a, à rester avec euh, le groupe des musulmans. Et je vous avertis contre la division, car le shaitan, il est avec celui qui reste seul, et il s'éloigne plus de la personne qui, des, gens qui sont deux. Si vous êtes deux, il s'éloigne un peu plus. Donc si tu es tout seul, c'est là qu'il vient sur toi et il dit, celui qui veut euh, aller au paradis, alors qu'il reste avec la jama'a. Et ça c'est rapporté dans as de l'imam Ibn Abi Asim et dans Al-Mustadrak de l'imam Al-Hakim et c'est authentifié par l'imam Al-Albani dans son takhrij du livre As-Sunnah. Après, il mentionne un autre hadith aussi rapporté par Ibn Abi Asim, authentifié par Al-Albani également, euh, qui dit la main d'Allah est sur la jama'a. C'est rapporté selon euh, Oussama ibn Sharik, radiallahu anhu, an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte également un autre hadith qui est rapporté selon Al-Nu'man ibn Bashir. Al-Nu'man ibn Bashir qui dit il y a trois, il y a trois personnes ne posent pas de questions à leur sujet. Un homme qui s'est séparé de la jama'a et, celui qui a, et qui a désobéi son imam, son dirigeant, celui qui, un homme qui s'est séparé de la jama'a et qui a désobéi à son imam, ça c'est le premier qui est mentionné, ça c'est aussi un hadith qui est dans As-Sunnah de l'imam Ibn, euh, Ibn Asim. Euh, selon que celui que dit, selon euh, Nu'man ibn Bashir, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit, euh, Al-Jama'a rahma wal furqatu azab, wal furqatu azab, non c'est plutôt wal furqa azab. Ça veut dire que euh, le fait d'être avec la Jama'a c'est une miséricorde, c'est-à-dire le fait d'être uni dans la Jama'a c'est une miséricorde et le fait d'être divisé c'est une punition d'Allah subhanahu wa et ça, ça répond à ceux qui prétendent que euh, ceux qui disent que la divergence c'est une miséricorde. Ça, c'est une réponse à ça. Hein. Et euh, ça, c'est euh, authentifié. Hein, il est Hassan, il est déclaré Hassan par le chef al-Albani dans As-Sunnah. Et euh, donc, euh, il y a l'autre hadith que j'avais mentionné tantôt qui est apporté selon Fadala ibn Ubaid lui qui dit qu'il y a trois personnes, ne demandez pas à leur sujet. Le premier, c'est celui qui s'est séparé de la jama'a et qui a désobéi à son dirigeant. Ok. Ensuite, euh, il y a l'autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Abdullah ibn Mas'ud. Et euh, Ibn Abi Asim, il le mentionne également, selon Zayd ibn Thabit, anhu, il dit qu'il a entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire euh, que Allah subhanahu wa ta'ala euh, il, va, donner une récompense quelconque à, celui qui a entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a mémorisée et qui l'a transmis à autre que lui parce qu'il se peut que quelqu'un porte une compréhension ou une science, alors qu'il euh, euh, porte une science mais il ne la comprenne pas, il la transporte à quelqu'un qui, qui, a plus de, plus de compréhension que lui. Lui, il transporte euh, ce hadith et il le, transmet à quelqu'un qui a plus de compréhension de ce hadith que lui, et par, euh, c'est ça, donc tu, peux, tu peux transporter une science si tu la comprends pas, tu la transmets à quelqu'un qui comprend plus que toi. C'est ça ce que ça, c'est ça, ce que ça signifie. <coughs> Et il y a trois caractéristiques hein, que, euh, qui sont des bonnes caractéristiques pour le cas d'un musulman. C'est le fait qu'il ait la sincérité dans son action pour Allah, euh, le fait qu'il est qu'il donne le bon conseil aux dirigeants, le fait qu'il reste avec la jama'a. Donc euh, ça c'est des exemples de bonnes caractéristiques. Et le cheikh dit que ça c'est des hadiths qui mentionnent le fait d'être unis, d'avoir une seule parole et de faire des efforts pour rester avec la jama'a. Et les hadiths à ce sujet-là sont très très nombreux et la menace au sujet de se séparer de la jama'a également sont très nombreux dans les hadiths. C'est très nombreux dans les hadiths et pour pas être trop long, le chef dit j'en aurais mentionné bien plus que ça, mais je, je voulais pas être trop long, donc je me suis, je me à, ces hadiths là. Et c'est pour faire comprendre en fait que il n'y a pas de place dans l'islam pour qu'est-ce qu'on appelle le multipartisme, le multipartisme ou le pluralisme euh, politique ou le pluralisme religieux. Dans l'islam, il y a une seule jama'a et un seul groupe Hein? il n'y a pas plusieurs groupes. Et comme on a expliqué plusieurs fois, si il peut y avoir euh, plusieurs associations islamiques ou plusieurs organisations islamiques, des, groupes qui travaillent pour la dawa ou pour l'islam ou pour l'enseignement ou des trucs de ce genre dans un pays musulman à condition qu'il soit sous le contrôle du dirigeant. Hein, dans le sens qu'ils travaillent avec le, contrôle du et ils travaillent dans la même, euh, disons, ligne que la même direction que euh, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils n'ont pas de divergence avec les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans la aqidah et dans les principes et dans les fondements. Donc en réalité, même s'ils ont peut-être euh, ils sont peut-être différents dans divers, dans divers euh, endroits et ils travaillent pas tous euh, ensemble en même temps, mais ils ont la même, les mêmes bases, les mêmes principes, les mêmes fondements. C'est comme s'ils sont la même jama'a, une seule et même jama'a. C'est juste que euh, yani, ils travaillent sur différents plans et à différents, euh, différentes activités ou pour, par, pour différentes organisations, mais toutes ces organisations-là sont basées sur les mêmes fondements et les mêmes principes, et toujours ils reconnaissent et ils sont soumis, disons, à l'autorité du dirigeant qui est en place. Ils vont pas faire un groupe ou une organisation ou un parti ou quelque chose pour s'opposer avec euh, le pouvoir politique ou pour faire de la compétition avec lui. Contrairement à ce qui se passe maintenant les, les groupes islamiques, les partis islamiques et euh, les organisations islamiques parfois qui, chacune d'entre elles, elles ont un manhaj différent de l'autre, elles ont une aqida parfois même différente de l'autre, euh, elles essaient de gagner des voix et des, euh, votes contre l'autre qui est au pouvoir, hein. même des organisations musulmanes qui, qu'est-ce qu'ils font quand il y a un problème de pauvreté ou des trucs de ce genre dans la société, ils font des choses pour essayer d'aider les pauvres et d'aider, de venir en aide aux pauvres. En réalité, c'est juste des fois ils, utilisent ce moyen-là pour gagner la l'appréciation de, de la population, la confiance de la population, pour montrer aux gens, regardez, on fait quelque chose pour vous. Puis par la suite, quand, quand arrive l'élection, ils disent bon, votez pour nous parce que regardez, on, on, a fait ça pour vous, on vous aide on vous donne de la nourriture, on vous organise les choses. Donc c'est comme si ils font pas ça vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout pour euh, que les gens voient ce qu'ils font et pour qu'ils soient, euh, disons, pour, pour montrer aux gens que regardez, on est en train de vous aider. Donc aidez-nous en votant pour nous en retour. En tout cas, donc ça c'est des exemples, hein, comme les, les groupes qui existent politiques, qui sont politiques aujourd'hui, euh, il y a les partis que vous connaissez, les Ikhwan Muslimin, Hizb tahrir euh, Hamas, Hezbollah, eux sont des chiens etc., c'est pas pareil, mais il y a plein d'autres. Hein, et, et, donc, euh, chacun de ces partis-là, al Ihsan, c'est un parti religieux, mais c'est pas, pas un parti nécessairement politique, je pense. En tout cas, pas encore, même si ils essaient de se diriger peut-être vers cette euh, direction-là. Ah, il a interdit là, ça y est Ok, bon, ils interdit. Mais bon, en tout cas, ces gens ils se font interdire, après ils essaient de revenir encore, donc c'est toujours comme ça. Mais tout ça, c'est pour diviser la Ummah, faire de la fitna, hein, et diviser la Jama'a. Donc, on, va lire maintenant les paroles des salafs au sujet de la Jama'a, pour comprendre encore plus, pour voir encore plus à quel point cette notion de Jama'a, elle est forte, elle est importante dans l'islam, et qu'on n'a pas le droit de se diviser. le cheikh il أما الآثار فهي كثيرة أيضا كلها تحث على الحرص والحفاظ على الجماعة فمن, فمن تلكم الآثار ما يلي قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في الدين آه، في دين الله تعالى وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آه، يا أيها الناس عليكم بالجماعة آه، عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة وأيضا وقال أيضا عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة Euh, donc, on va, traduire quelques citations des paroles des salaf salih, parmi les, les, sahaba et les ulama de Sunnah, qui parlent de l'importance de rester avec la jama'a et de ne pas se diviser et de ne pas diverger dans la religion. Et euh, le cheikh, il mentionne premièrement la parole d'Abdullah ibn Abbas, il dit que Allah a ordonné aux croyants d'être une jama'a. <coughs> Et il leur a interdit de se diviser, hein, de diverger et de se diviser. Et il leur a informé, il leur a informé également que ceux qui ont péri avant eux, c'était à cause de des disputes et des, euh, des argumentations qu'ils avaient au sujet de la religion d'Allah. Le fait de, de, de disputer et d'argumenter dans la religion d'Allah, ça c'est souvent une cause de division. Parce que la religion, c'est pas un sujet de débat. Et aujourd'hui, les gens, ils prennent la religion comme un sujet de débat. Et, ils, des fois, c'est grave de, constater que certaines personnes, ils disent, on veut, on veut s'asseoir, puis on veut avoir un débat avec euh, les koufars ou bien avec des groupes de bédards sur l'islam. Mais quel débat Il n'y a, pas y a pas rien à débattre. Le Coran et la Sunna, le Coran et la, c'est, l'akhdar, le Coran et la ils sont clairs. Et celui qui est mu'min, il entend et il obéit, il se soumet à l'ordre d'Allah et à l'ordre du, messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne, il ne fait pas aller de débat et d'argumentation, par rapport à la vérité. Il se soumet, il accepte. Mais aujourd'hui, c'est comme si les gens ils parlent, ils disent on veut débattre, on veut argumenter. Hein. Et, c'est bizarre des fois quand tu entends que des gens veulent proposer aux koufas de rentrer dans des débats avec eux sur des questions comme le hijab ou sur des questions comme euh, d'autres questions de ce genre. Alors que pour nous les musulmans, on n'a rien à débattre. La question sur ce sujet-là, est claire. Hein on a, on a juste à accepter et à, se soumettre à l'ordre d'Allah Il n'y a pas de débat pour nous les musulmans. Si eux les koufars, euh, ça leur plaît pas, ben, c'est leur problème, à eux. Parce que nous en tant que musulmans, peu importe, on est obligé de respecter et d'obéir aux ordres d'Allah Donc il n'y a pas vraiment de débat possible à ce, sujet-là. S'ils ils veulent comprendre euh, le hijab et la sagesse qui est derrière pour leur expliquer ça, et on peut peut-être leur expliquer, mais de faire des débats, puis d'essayer d'argumenter, euh, d'argumenter quoi Hein Il n'y a pas d'argumentation à ce sujet-là. Exactement. Exactement. On se demande, on se demande vraiment ils, veulent débattre, ils veulent débattre de quoi, de quoi ces musulmans-là avec ces gens-là Oui, c'est ça, philosophie peut-être. Ah, euh, donc c'est ça, c'est dangereux, parce que des gens commencent à rentrer dans la religion, puis des fois tu donnes à quelqu'un des preuves du Coran et de la Sunna pour lui montrer que dans l'islam il faut faire telle ou telle chose, ou croire de telle ou telle façon, et puis lui, il te répond et il dit, mais c'est pas, c'est pas logique, hein, ou bien il essaie de, de s'opposer euh, au verdict ou à la loi d'Allah par sa raison. Et c'est ça qui amène, la, qui ouvre la porte au shaitan et à la fitna. Hein on a parlé de ça dans d'autres dans d'autres euh, dans d'autres sujets on a expliqué dans d'autres cours, mais c'est juste en passant par, par rapport à cette à cette citation là. Cette citation vous la trouvez euh, rapportée dans « sharia de l'imam al Ajouri et également elle est mentionnée par l'imam qui est dans Al-I'tisam. Euh, l'imam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit, hein, c'est un sahabi, hein, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, oh vous les hommes, je vous incite à rester à, l'obéissance et à la jama'a. Parce que c'est l'accord d'Allah, ou bien le câble d'Allah, ou bien le câble que Allah a ordonné de vous accrocher, hein, il vous a ordonné de vous y accrocher à ce câble. Et <clears throat> ce que vous détestez dans l'unité, ou dans la jama'a, est meilleur que ce que vous aimez dans la division. Ça, pensez bien comme il faut à cette citation-là, et puis vous allez voir qu'il y a une grande sagesse dedans. Euh, quand, Abdullah dit ce que vous aimez dans euh, ce que vous détestez ou ce que vous n'aimez pas dans la dans l'unité, dans le fait d'être uni, hein, eh ben c'est meilleur que ce que vous ce que vous aimez dans la division. Et euh, des fois, les gens, ils voient le mal, ils voient un mal dans lequel ils sont, et ils s'imaginent que euh, le mieux, ce serait par exemple de, se séparer de la diamant, et quand la diamant est divisée, là après, ils réalisent que le petit mal qu'il avait avant, il est, rien par rapport à la fitna qui arrive par la suite après la division. <coughs> Donc, euh, ça c'est un exemple. Et il dit aussi, je vous incite à rester avec la jama'a parce que la main d'Allah est avec la jama'a. قال وقال أبو مسعود الأنصاري donc toutes ces citations-là sont dans des, dans des livres différents. La première c'est dans Al-Ajurri, dans la Sharia de l'imam Al-Ajurri, et l'autre, عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة c'est al على ala Inkar al-Bid'a wal-Hawadith de l'imam Abi, euh, Abi Shama. Et قال أبو مسعود الأنصاري عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع آه، أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة فاصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر آه، وقال أيضا إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة Euh, donc, Abu Mas'ud al-Ansari, il dit, reste avec la jama'a parce que euh, Allah ne va pas réunir la Ummah de Muhammad sallam sur l'égarement. Et sois patient jusqu'à ce que tu, aies le repos ou jusqu'à ce qu'on ait le repos euh, par rapport à un homme pervers. comme par exemple, Allahu aussi, il y a un dirigeant qui est pervers ou qui est injuste, sois patient jusqu'à ce que Allah subhanahu wa te donne le, le repos par la suite, soit, soit en mettant quelqu'un meilleur que lui euh, par la suite, ou bien soit en euh, l'aidant à s'améliorer et à se corriger dans ses erreurs. Après, il mentionne, il dit, dans une autre citation de lui, et prends garde à la division car la division c'est l'égarement. وقال الإمام الآجري بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة Donc ça c'est dans la charia, l'imam al-Ajurri, il dit que Allah nous a ordonné de rester avec la jama'a et nous a interdit de nous diviser. De même que le prophète Mohammed sallam nous a interdit, euh, nous a averti contre la division et nous a ordonné d'être unis, d'être une jama'a. De même que nos imams de l'islam, parmi ceux qui, nous ont précédés et parmi les ulama des musulmans, ils nous ont tous ordonné de rester avec la jama'a et ils nous ont interdit la division. الإمام آه، الطحاوي إلذي آه، ونرى الجماعة ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا فصدا لشرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي Donc il dit, on voit que la jama'a, l'unité, c'est la vérité et le bien. Hein? Et al-furqa, la division, c'est la, la déviation et le châtiment. Donc ça, c'est des exemples. Il y en a d'autres encore. Le cheikh, il dit, وقال أبو محمد البربهاري الإمام البربهاري il dit اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر فمن السنة لزوم الجماعة فمن راغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا Donc l'imam al-Barbahari, il dit dans Sharh al-Sunnah, sachez que l'islam c'est la sunnah, et que la sunnah c'est l'islam. Et sachez qu'un ne peut pas tenir sans l'autre. Et parmi les articles de la sunnah, il y a le fait de s'accrocher à la jama'a, de rester avec la jama'a, et donc quiconque désire autre que la jama'a, et qui s'en sépare, se sépare de la jama'a, alors c'est comme s'il a retiré de son cou le, col, le collier de l'islam. Hein, c'est comme s'il a retiré de son cou le collier de l'islam et il est un égaré et un égareur. Et euh, قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله هذا محمول على أنه خرج من الجماعة والسنة وليس معناه أنه, أنه كافر خارج من الملة Ok, donc l'imam al-Barbahari quand il dit euh, Il a retiré le collier de l'islam de son cou, ça veut pas dire qu'il est sorti de l'islam et qu'il est kafir, non, ça veut juste dire que euh, il a quitté la jama'a et la sunna, et donc euh, il risque de s'égarer, pourquoi Parce que euh, l'islam, comme le chef, euh, chef Fawzan il expliquait ça, il l'islam c'est comme c'est comme si euh, il te protège. L'islam, c'est ta protection, et la sunna, plutôt la, c'est ta protection contre les contre Et le fait de rester avec la diamant, c'est ta protection contre les garments. Parce que quand tu restes avec la diamant, euh, c'est comme si tu étais accroché, comme un mouton qui est accroché avec un collier. Hein? il est accroché. Mais euh, donc, il ne va pas s'égarer, il ne va pas aller loin de, son, troupeau, il va rester. Et donc, il ne risque pas de se faire attaquer ou de se faire manger par un loup ou une bête. Toutefois, si on, lui retire son collier et qu'il part tout seul, et eh bien là, il, devient la proie de toutes les bêtes sauvages qui peuvent, le manger. Donc, c'est ça l'exemple euh, de Rikbat al-Islam. Et il dit, قلت والآثار في الحث على الجماعة وترك آه، وترك الفرقة وذم وترك الفرقة, آه، الفرقة وذمها وذمها كثيرة وإنما أوردت بعضا منها للتمثيل لا للحصر وعسى أن تجد قلوبا واعية وآذانا صاغية تعي ما يلقى إليها فتلزم الجماعة فتلزم الجماعة وتترك الفرقة والاختلاف اللذين هما من آثار الانتخابات <laughs> le chef il explique <coughs> que donc tout ça c'est des citations qui incitent à rester avec la jama'a et comme vous avez vu le, le prophète Muhammad il utilise toujours le terme au singulier la jama'a les sahaba quand ils parlent il utilise toujours le terme au singulier, al-jama'a. Ça veut dire qu'il n'y a pas des jama'a, des jama'at, il n'y a qu'une seule jama'a. Ok Et c'est ça ce qui nous fait comprendre que dans l'islam, tous les musulmans doivent être une seule et unique jama'a et non pas de se diviser en différents groupes et différentes jama'a. Euh, maintenant, le cheikh explique al-murad bil jama'a. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot jama'a Là, on va l'expliquer ce que ça veut dire jama'a. En arabe, le mot jama'a, ça veut dire groupe. Hein Jama'a, ça groupe, ou euh, des gens réunis, ah des, gens rassemblés ensemble. Maintenant, euh, dans le contexte de l'islam et de la sunna, ça a une autre signification plus, euh, plus précise, hein, plus, définie, plus, plus spécifique. Et donc, on va lire qu'est-ce que le chef a dit à ce sujet-là. Et en passant, il dit que euh, les, les citations qu'il a mentionnées, c'est des citations, il y en a beaucoup, il en a juste mentionné quelques-unes, et euh, il dit que en fait dans les élections puis dans les dans la démocratie, eh ben, ça, appelle les musulmans à se diviser et à sortir de la jama'a hein, et à quitter la jama'a. Après il dit wa akhraj ibn من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه والذي نفس محمد بيده لا تفرقن أمتي على لا تفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة ok donc euh, Ça, c'est un hadith qui est rapporté selon l'imam Ibn Majah dans son sunan, selon Aaf ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce hadith-là, il y a, par celui qui tient l'âme de Muhammad en sa main, vous allez, ma umma va se diviser en 73 sectes, une seule sera au paradis et 72 seront en enfer. On a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Laquelle est-ce que ce sera Ou qui seront-ils au messager d'Allah Le groupe qui va être au paradis Il a dit, c'est la jama'a, c'est le groupe de la jama'a. Et ce hadith-là est rapporté selon Ibn Majah dans le hadith dans le chapitre de Al-Fitan, euh, et il a été déclaré sahih par l'imam même euh, Al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Ensuite, il mentionne une autre riwaya, il dit wa wa akhraja akhraja al-riwaya, وأخرج الرواية وأخرج الرواية الترمذي مفسرا للجماعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفيه ما أنا عليه وأصحابي. Il y a une autre narration qui est rapportée par l'imam At-Tirmidhi qui explique la signification de Al-Jama'a, c'est euh, selon Abdullah ibn Amr, Et cette narration-là, elle dit ce que je suis moi ainsi que mes compagnons. Donc la jama'a, c'est ce que le prophète sallam a suivi et ses compagnons. C'est ça la jama'a, c'est le groupe, c'est de suivre ça. Et ça c'est rapporté aussi par, comme on disait, par l'imam de tirmidhi et il est aussi euh, déclaré, euh, il est rapporté Hassan, il est, déclaré Hassan par le Cheikh Al-Albani dans Sahih al tirmidhi قلت فتبين من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الجماعة بما كان عليه وأصحابه وهو موافقة موافقة الحق وعلى هذا جرى تفسير السلف للجماعة euh, donc on a, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la jama'a en expliquant que c'est de suivre ce qu'il suivait lui-même ainsi que ses compagnons. Et c'est-à-dire de respecter et de suivre la vérité. Donc si tu as suivi la vérité, c'est toi qui es sur la jama'a, tu es avec la jama'a. Et c'est comme ça que les salafs ont expliqué la signification de al-jama'a. Euh, le cheikh il dit وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ça c'est rapporté par l'imam al-Lalaka'i dans Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a avec le, le, le terme Ta'atullah hein, يعني يعني تفسير الجماعة il dit طاعة الجماعة طاعة الله hein, Et donc, euh, ok, il dit, regarde dans Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'a ou al-Hawadith de l'imam Abi Shama, et c'est authentifié par l'imam Al-Albani dans Mishkat al-Masabih. Bon, euh, qu'est-ce que ça veut dire la parole d'Abdullah ibn Mas'ud ici, qui explique la Jama'a Il dit la Jama'a c'est d'être sur la vérité, même si tu es tout seul. Et euh, dans une autre narration, ça dit, dans une autre narration, ça dit, la Jama'a c'est l'obéissance d'Allah, même si tu es tout seul dans cette chose-là. Après, il dit, وقال أبو عيسى الترمذي الإمام الترمذي il dit, وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. أبو عيسى الترمذي l'imam al-Tirmidhi, il dit dans son sunan, l'explication de la jama'a, selon les savants, euh, ils sont les gens du fiqh, de ilm et de hadith. Ce sont les gens de ilm, de fiqh et de hadith. Ce sont, euh, oui c'est ça. Donc ce sont eux les, ce sont eux qui sont la jama'a. C'est-à-dire ce sont eux qui sont à la tête de la jama'a, c'est ça. Les gens de ilm, de fiqh et de hadith sont eux qui sont à la tête de, de cette jama'at. قال البربهاري والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم رحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع سوف rapporté dans شرح السنة الإمام البربهاري il dit la base sur laquelle euh, elle est basée c'est les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah euh, leur fasse tous miséricorde, et ce sont eux qui sont les, qui sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc, quiconque, celui qui ne prend pas d'eux, alors il s'est égaré et il a innové, il a fait des bid'ah, une bid'ah. وقال أبو شامة وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيرا لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى آه، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم آه، رضي الله عنهم آه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم أبو شامة il الباعث على إنكار البدع والحوادث il dit que lorsqu'on voit l'ordre de s'accrocher à la jama'a, ça veut dire de s'accrocher à la vérité et de la suivre. Même si les gens qui s'y accrochent sont peu nombreux et les gens qui contredisent, qui la contredisent sont nombreux, sont, peu, euh, sont beaucoup. Hein. Donc ça c'est un autre point aussi, parce que vous voyez des fois quand il y a des gens qui euh, critiquent certaines personnes, parce qu'ils sont en train de suivre quelque chose, ils disent Ah, il y a un groupe minoritaire qui font ça, qui disent ça. Et ça, c'est comme s'ils ils essaient de dire que, étant donné que c'est un groupe qui est minoritaire ou qui est petit en nombre, donc automatiquement, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le droit chemin, ou qu'ils ne sont pas en train de pratiquer ce qui est ce qu'ils sont supposés de pratiquer. Et ça, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension parce que le nombre n'a rien à voir il n'est pas un facteur de vérité. Que, des gens peuvent être très très nombreux et être les gardes. Et d'autres peuvent être, une personne peut être seule et être sur la vérité. D'accord Et ça ne veut pas dire non plus que si quelqu'un il dit bon moi je suis, euh, on est un petit nombre puis on suit ça, Tandis que la majorité suit autre chose, ça veut dire qu'on est sur la vérité. Ça ne veut pas dire ça non plus. L'important n'est pas la quantité, est-ce que tu es beaucoup ou tu es peu. L'important c'est est-ce que tu es sur la vérité ou non. C'est ça qui fait la différence. Donc le fait que vous entendiez des gens qui disent la majorité des musulmans font ci ou la majorité des musulmans ne font pas ça ou, ou font ça, ça c'est pas un facteur qui détermine s'ils sont sur la vérité ou non. Là, le facteur c'est de suivre la vérité qui vient d'Allah et de son messager. لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Okay. Donc, euh, regardez, si vous êtes en train de vous accrocher à la vérité et que vous êtes peu, et que ceux qui, qui s'opposent à vous sont nombreux, eh ben, ça, ne dérange pas, il faut vous accrocher à cette vérité-là, parce que la vérité, c'est... Euh, la vérité, c'est la vérité sur laquelle se tenait le premier groupe de musulmans à l'époque du prophète Mohammed et ses compagnons. C'est ça qui est la vérité. Ce que suivait le prophète Mohammed ainsi que ses sahaba, c'est ça la vérité. Tout ce qui est contraire à ça, c'est le, le, mensonge, même si les gens d'aujourd'hui qui suivent ça sont peu nombreux, ça ne change rien. C'est eux qui sont sur la vérité, c'est ceux qui sont sur la vérité, c'est ceux qui suivent cette, cette base-là ou cet exemple-là. Et euh, il dit, donc c'est ça. Après il dit, وقال ابن تيمية هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وما كانوا شيعة فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة خارجون عن الجماعة قد, قد برأ الله نبيه منهم ça c'est rapporté dans Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya euh, il dit, l'imam Ibn Taymiyyah, il dit que les gens de euh, Al-Jama'a, ce sont ceux qui sont réunis et qui ne se sont pas divisés dans la religion et qui ne sont pas des sectes, qui ne sont pas devenus des sectes. Donc ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes sont sortis de la Jama'a et Allah a innocenté ou a désavoué, a fait que son prophète est, euh, innocent, est innocent de ceux-là ceux qui se sont divisés dans la religion et qui ont euh, salam wa wa ceux qui sont divisés dans la religion et qui ont fait des sectes dans la religion. Ceux-là, le prophète sallam n'a rien à voir avec eux, comme, il, comme Allah le dit dans le Coran. وقال محمد خليل هراس الجماعة في الأصل القوم المجتمع المجتمعون آه، المراد بهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم Ça شرح آه، العقيدة الوسطية شيخ محمد خليل هراس Mohamed Khalil Harras, il dit que euh, la jama'a à la base c'est des gens qui sont réunis et euh, qu'est-ce qu'on veut dire par la Jama'a c'est les salafs de cette Ummah, parmi les Sahaba, les Tabi'in, ceux qui ont étudié avec les Sahaba, et qui se sont réunis sur la vérité claire du Coran et de la Sunna, du livre d'Allah et de la Sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وقال قال الشيخ بكر بن زيد وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجماعة لاجتماعهم على الاتباع دون الابتداع وعلى التآخي دون الافتراق donc il dit que Bakr, Cheikh Bakr Abu Zayd a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé les musulmans par la jama'a hein? قد سمى المسلمين بالجماعة لاجتماعهم il les a appelés, le prophète sallam a appelé les musulmans la jama'a parce qu'ils se réunissent sur le fait de suivre la sunna et de ne pas faire des bid'ah et de se réunir, de, disons, de baser leur, d'être comme des frères et de ne pas se diviser. Donc ça c'est dans Hukm al-Intima. Et le cheikh Hassan ibn Qasim, l'auteur du livre, il dit قلت فتبين مما تقدم أن المراد بالجماعة الصحابة والتابعون Donc euh, ici, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Lina Il dit, euh, Cheikh Hassan ibn Qasim, il dit, قلت فتبين مما تقدم أن المراد بالجماعة الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان الذين هم السلفيون أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الطائفة الناجية الطائفة الناجية المنصورة حيث أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي ظاهرين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك Le cheikh il explique que on a donc compris que la signification de la jama'a ce sont les sahaba, les tabi'un, euh, ceux qui nous ont suivis de la meilleure manière euh, et ce sont les salafiyoun euh, Ahl Sunnah wal Jama'a, hein, ce sont les salafis, ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont Ahl Hadith wal Athar, et ce sont Al-Ta'ifatul Mansoura al najia hein, le groupe sauvé et victorieux, et les gens du Hadith et de Al-Athar. Donc, ça c'est pour vous dire la définition de Ahl Sunnah wal Jama'a en fait, la définition de la jama'a, c'est ça. Ce sont les sahaba, les tabi'un et ceux qui les ont suivis dans le bien, les salafiyoun, ahlul sunnah, ahlul hadith, voilà, afar, taifat al-mansura, wa al Nadia. Et il dit, il mentionne un hadith rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon ban, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité, nul ne pourra leur nuire, hein, c'est-à-dire ceux qui vont les abandonner ne pourront pas leur nuire en rien jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah et ils seront toujours victorieux. Donc ça c'est un hadith authentique et ça explique ce que le cheikh a mentionné, qu'il y aura toujours jusqu'à la fin des temps ce groupe-là qui reste sur la vérité. Depuis l'époque du prophète Mohammed ils vont continuer à exister jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Donc à toutes les époques, il y aura toujours un groupe qui sera sur le haqq, parmi les musulmans, parmi les musulmans qui sont égarés, qui sont déviés ou qui ont perdu euh, la compréhension correcte de l'islam, il y aura toujours, à toutes les époques, dans tous les, siècles de l'islam, un groupe de la Ummah qui va être sur le Haqq, qui va être sur la vérité. Et donc c'est à nous de le trouver, de le chercher, de connaître ses caractéristiques, de connaître ses, ses principes, ses fondements, ses croyances. et euh, de s'accrocher à ce groupe-là. Donc le Cheikh dit وأخرج الترمذي من رواية معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. Il mentionne le même hadith qui est rapporté par, dans At-Tirmidhi selon Muawiyah ibn Qurra, selon son père, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux et ceux qui les abandonnent ne pourront pas leur nuire jusqu'à ce que soit établi leur. Et euh, ça c'est donc rapporté dans At-Tirmidhi et il est authentifié par Sheikh Al-Azani. وقد وقال كثير من السلف إن المراد بالطائفة المنصورة أهل الحديث beaucoup des salafs ont dit que ce qu'on qu désigne quand on dit le groupe victorieux, c'est les gens du hadith, les savants, les gens du hadith, les savants du hadith. Ashab du hadith Ok Ce sont eux. Et euh, on va vous donner des... Le chef il nous donne des exemples, des citations des salafs qui montrent ça. Il dit... Euh, فمن ذلك ما قاله يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم Donc, euh, Abu, euh, Yazid ibn Haroun, c'est un des imams des salafs, de même que l'imam Ahmad ibn Hanbal, tous les deux ils ont dit, si, ce ne sont pas les gens du hadith, alors je ne sais pas qui ils sont. Hein? Donc c'est pour dire que ce sont à la tête de, à la tête de la jama'a, il y a les ulama hadith. Après les sahaba, hein, il y a les ulama hadith, ahlul hadith Et il mentionne une autre citation, قال عبد الله بن المبارك هم عندي أصحاب الحديث عبد الله بن المبارك qu'on appelait Amir al-Mu'minin fil hadith hein, le prince des croyants dans le hadith il vivait à l'époque de l'imam Malik un des contemporains de l'imam Malik et un des grands savants de l'islam il dit pour moi ce sont hein, les gens du hadith le groupe victorieux sont les gens du hadith قال أحمد بن سنان هم أهل العلم وأصحاب الآثار أحمد بن سنان il dit ce sont les gens de علم et les gens qui ont suivi les athars, c'est-à-dire les hadiths et les paroles des sahaba, et les paroles du prophète et les paroles des sahaba. وقال علي بن المديني هم أصحاب الحديث Ali ibn al-Madini, c'est un des grands imams du hadith à l'époque de l'imam Ahmad. Hein, il dit, ce sont les gens du hadith. Le groupe victorieux, c'est les gens du hadith. وقال البخاري يعني أصحاب الحديث الإمام البخاري il dit ce sont les gens du hadith قلت والمقصود بأهل الحديث المشتغلين به مع الاتباع الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم l'imam euh, Mohamed, euh, l'imam euh, Hassan ibn, le chef Hassan ibn Qasim, qui a écrit ce livre, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par les gens du hadith C'est ceux qui travaillent, hein, qui s'occupent du hadith et, qui le suivent sincèrement. Hein, ils suivent sincèrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال ابن تيمية ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق, أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن Ça c'est rapporté dans Majmou al-Fatawa, il dit, on ne veut pas dire seulement par les gens du hadith ceux qui euh, sont ceux qui se limitent à l'écouter, le hadith, hein, à l'étudier, à l'écrire ou à le transmettre. On veut dire par le hadith toute personne qui mérite, qui mériterait ou qui, serait plus méritant de l'écouter, de le connaître, de le comprendre euh, en apparence et euh, c'est-à-dire de le comprendre hein, intérieurement et extérieurement et euh, et de le suivre intérieurement et extérieurement c'est-à-dire dans son cœur et dans dans ses gestes et dans ses paroles de même que de même qu'ils sont Ahlul Qur'an de même que Qur'an c'est eux aussi quand on dit Ahlul Qur'an quand on parle de Hadith on parle bien entendu aussi des Ahlul Qur'an, des gens qui suivent le Qur'an. Et quand on parle d'Ahlul Qur'an, on ne parle pas seulement ceux qui euh, ont mémorisé le Qur'an et qui connaissent les qira'at et tout ça, mais tous ceux également qui l'appliquent et qui sont sincères, qui le qui, mériteraient de euh, le mémoriser, de le connaître, de le comprendre, et, etc. ça من أقوال العلماء فخلص من أقوال العلماء أن المقصود بالجماعة التي يأثم المسلم بمفارقتها هم جماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام وهم من تقدم ذكرهم وهذا القول محكي عن ابن جرير الطبري رحمه الله Ok, pour résumer, après, après avoir expliqué les paroles de, après avoir euh, lu ces paroles de ces ulama, on peut comprendre que la jama'a que le musulman euh, doit suivre et que s'il ne suit pas, il fait un péché, en se séparant de cette jama'a, ce sont ou bien c'est le groupe des musulmans à la tête duquel il y a un imam ou un dirigeant, un groupe de musulmans à la tête duquel il y a un chef, un dirigeant. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ceux euh, c'est ça qu'on a mentionné. Ce sont ceux qu'on a mentionnés et cette parole-là est rapportée par Ibn Jarir, rahimahullah. وأختم الكلام على هذه المفسدة بما قاله الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري Donc dans tout ce qu'on a lu maintenant, on a vu que la jama'a, elle est claire, elle est bien désignée, on sait qui elle est, et on doit s'y accrocher, on n'a pas besoin de se diviser de cette jama'a. D'accord Et euh, le fait d'appeler à des groupes et à des partis, ça amène les musulmans à se diviser, hein, politiquement, et donc ça crée des problèmes et des divisions. Le chef il dit, donc il va terminer cette, euh, ce point-là avec une citation euh, de, du cheikh euh, Safi al-Rahman al-Mubarak Fouri. Et c'est avec ça qu'on va terminer pour aujourd'hui. Le cheikh dit وهذا غيب من فيض ف وفرض من من عد من عد من عد مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين ومما أوجب عليهم الإسلام وما أوجب عليهم الإسلام من الارتباط والتعاون فيما بينهم والولاء الذي ذكره الله في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهو نوع من الرابطة يفوق كل, كل أنواع البر والتعاون والإحسان وهذا التولي هو أساس ارتباط المؤمنين فيما بينهم والقيام بهذا الولاء والالتزام به هو معنى لزوم الجماعة والتخلي عن هذا الولاء يعني الخروج عن دائرة التنظيم الإسلامي والرجوع إلى التفرق الجاهلي قلت من خل... آه، قلت يعني الشيخ حسن بن قاسم البي ومن خلال ما تقدم آه، من خلال ما تقدم ذكره من الأدلة يتضح لنا فداحة ما تؤول إليه أمر الانتخابات من انتهاك صريح من انتهاك صريح لما تدل عليه تلك النصوص وقد حذر الله تعالى من مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Donc il dit le cheikh pour terminer la parole de Safi al-Rahman al-Mubarak il dit donc ça c'est juste une goutte hein, et un peu de parmi beaucoup de ce que le prophète nous a indiqué parmi les droits qu'ont les musulmans et parmi les choses que l'islam nous ordonne, hein, de, nous commande ou nous oblige de garder comme les liens et la coopération entre nous, entre les croyants et de s'allier ensemble, comme Allah nous le dit, et les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Et donc ça c'est un lien, ou une catégorie, une sorte de lien qui existe entre les croyants, qui est au-dessus de toute autre forme de bonté ou de coopération ou de euh, bien, bienfaisance. Et le fait de s'associer ou de s'allier sur cette base-là, ça, c'est obligatoire pour les croyants, entre, eux. Hein. Et le fait de s'allier comme ça et de s'unir et de, rester ensemble, c'est ça ce que signifie le fait de rester avec la jama'a. Et de se séparer de cette alliance-là, ça signifie de sortir du cercle de l'organisation islamique et de revenir à la division de la période pré-islamique. Hein? donc ça c'est pour nous faire comprendre, donc comme cette citation-là du chef c'est pour nous faire comprendre comment les musulmans doivent être unis aujourd'hui, et comment c'est important pour eux d'être unis. Mais la division entre les musulmans, elle a commencé depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau. Et donc euh, les musulmans se sont divisés à travers les siècles à cause des innovations, à cause des bédas, à cause des péchés. Et donc pour régler ces problèmes qui existent de division entre les musulmans, eh bien la seule façon de les régler, c'est pas en faisant des partis politiques et en, rentrant dans la démocratie, mais c'est plutôt en revenant à la sunna, en revenant au Coran et à la sunna, et en essayant de le suivre et de l'appliquer, comme les, comme les premiers musulmans l'ont fait. Et si on suit ça, c'est certain que, Inch'Allah, Allah va réunir nos cœurs Allah il a mentionné même, moi je, rajoute ça là parmi les, exemples que Allah dit dans le Coran à propos des, des musulmans avant, euh, des, gens avant, à l'époque du prophète sallam, Al-Aws ou Al-Khazraj, ils étaient toujours en guerre. Deux tribus à Médine, c'était toujours en guerre l'une contre l'autre. Quand Allah les a guidés à l'islam, ils sont devenus comme des frères. Hein. Allah il mentionne ça dans le Coran. Hein, il dit, euh, surat Al-Imran, je crois. Quand le tawhid, hein, il y en a qui disent que, euh, il y en a qui disent que le tawhid, c'est pas ça qui nous unit, ça c'est juste des repères sur la route, mais ça c'est une mauvaise compréhension, hein. au contraire, c'est bien, si c'est pas le tawhid qui nous unit, il a rien qui nous unit, en réalité. Et donc si on veut s'unir, c'est le, le, le, tawhid, le Coran, la sunna, les bases, c'est ça qui nous réunit et c'est ça qui fait qu'on est des frères ça qui fait notre, notre fraternité. Et ensuite, le reste, c'est des petits détails. Hein. donc, euh, donc ça c'est important à comprendre. Et donc le chef il dit donc euh, Hassan ibn Qasim il dit à travers tout ce qu'on a mentionné comme preuve à ce sujet-là, au sujet de la division, on peut voir que euh, c'est clair que ce que ramène la démocratie comme euh, division, eh bien ça vient en contradiction totale avec les preuves claires qui sont dans ces textes-là du Coran et de la Sunna, et Allah il nous a avertis hein, de ne pas contredire son commandement et son ordre et l'ordre de son messager dans le verset 63 dans Surat al-Nur et euh, que, ceux qui contredisent son, son ordre, son commandement euh, prennent garde que tombe sur eux une fitna ou bien que tombe sur eux un dur châtiment donc ça c'est euh, un verset important. Et donc à ce sujet-là, il faut bien comprendre. Pour terminer, comme conclusion de ce point-là, il faut bien comprendre que les musulmans, ils doivent rester unis, comme on a dit, sur la vérité, sur Al-Haq, ne pas se diviser en parties et en groupes. Hein. les, les kuffars, ils, ils aiment encourager la division et euh, ils aiment encourager les musulmans à entrer dans le jeu de la démocratie pour mieux les, diviser, euh, multiplier parmi eux les divergences d'opinion, les divergences de position, les divergences idéologiques et toutes sortes d'autres divergences, et les éloigner des bases de leur religion et du Coran et de la Sunna. Donc, euh, il ne faut pas que les musulmans se laissent tromper par ces faussetés-là, et ils doivent être fermes sur la vérité qui vient d'Allah Parce que celui qui s'accroche au Coran et à la Sunna, il est protégé contre les l'égarement. Et ceux qui s'égarent, et ceux qui divisent les musulmans souvent, c'est les gens de Parce que eux, ça fait leur affaire qu'il y ait des élections, qu'il y ait des, de la démocratie, parce que ça leur permet de propager leur euh, bid'a et d'essayer de prendre le contrôle pour essayer d'établir par la suite leur égarement avec ce, par ce moyen-là.